вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці публічная мова сённяшняй беларусі выглядае праекцыяй таго ладу які усталяваны ў краіне іншы раз можна падумаць што гаворыць толькі адзін чалавек у бо і сапраўды толькі адзін гаворыць ярка хлёстка запамінальна быццам ён адзін сабраў у сваю гаворку энергію маўлення ўсіх астатніх быццам разам з канцэнтрацыяй улады ў адных руках увесь беларускі досціп звёўся да мовы аднае асобы. Усе астатнія дзеячы ўлады і дзеячы апазіцыі, журналісты і нават дзеячы культуры гавораць блякла і невыразна. Іх словы не трапляюць у розумы і не запальваюць сэрцы быццам яны і не гавораць наогул а выступаюць маўклівым фонам для блёсткіх недарэчнасцяў аднаго прамоўцы No, no, no, no, no, no гісторыя такога выцвітання публічнае мовы неадрыўная ад найноўшай гісторыі беларусі многія памятаюць смешныя афарызмы старшыні вярхоўнага савету мікалая дземянцея што міжволі рабілі ягона імя папулярным у народзе а знакаміты шастой мікрафон і сёння выклікае усмешку У тыя часы мова мітынгаў і газет літаральна стракацела парадоксамі і вынаходкамі афарыстычна гаварылі міністры і лідары апазіцыі. Тады гэта залежала ад таленту прамоўцы. Былі і такія лідары, якія, нагаварыўшы шмат па вялікім рахунку, не сказалі нічога, не запомнілася. І так цягнулася бадай да 1996 году, калі на вуліцах сталіцы скандавалі лёзунгі дзясяткі тысяч людзей. Вось жа разам са спадам гэтай актыўнасці і энергія слова прапала з нашага публічнага жыцця. Мова ўлады належыць толькі аднаму чалавеку, а мова апазіцыі, як тое он должен уйти, напісанае на сцяне анемічнае выказванне нібы хворае і бяссільнае не будзець думкі і не запальвае сэрца. Штосьці падобнае назіраецца і ў сродках масавай інфармацыі, быццам тое, што гаворыцца, гаворыцца адно па інерцыі. Гэткім чынам характар публічнай мовы падказвае нам, які ў краіне ўвесь характар грамадскага жыцця. Тым часам выказванні кіраўніка ўжо могуць скласці кнігу цытат і пра гітлера і пра яйцы з малаком і пра цывілізаваны свет. Колькі іх было ёсць і яшчэ будзе. Мне падумалася, а ці не будзе першым знакам пераменаў у нашым жыцці з'яўлення новага прамоўцы ці многіх прамоўцаў з дасціпным і трапным словам. А можа быць, гэта якраз перадумова пераменаў і калі дэмакратычныя сілы ў беларусі замест чарговых анемічных заяваў стануць выказвацца ярка і афарыстычна гэта і будзе канцом канцэнтрацыі ўлады ў адных руках так ці інакш а прырода афарызму ягоная цяпершчына і будучыня падаліся мне вартымі размовы ў вострай браме Что думают про достипное и трапное слово наши літаратары і палітыкі, журналісты і музыкі. Менавіта музыкі, якія граюць сучасную музыку, утвараюць той асяродак, дзе жыве альтэрнатыўны досціп. Так было заўсёды і так ёсць у адрозненне ад палітыкаў і журналістаў ад мітынговых трыбунаў і газет рокерскія пляцоўкі найбольш вольныя ад цэнзуры і самацэнзуры. Менавіта свабода спрыяе нараджэнню трапнага слова. У адрозненне ад літаратараў музыкі маюць публіку, якая сёння ж падхопіць дасціпную фразу. У гэтым сэнсе беларускія рокеры адзіны сур'ёзны канкурэнт таму адзінаму ў краіне прамоўцу. Северын Квяткоўскі размаўляў з рокерамі пра іхныя афарызмы. У Беларусі сленг жыве прынамсі у асяродку рок-музыкаў і музычных фанатаў. На шчасце я лічу, мы не перанялі аж зашмат гэтых навамодных расійскіх слаўцоў гэтага сленгу маскальскага нават скажем так. Увогуле можна казаць пра існаванне пэўнага беларускага нямецкага ці тутэйшага сленгу. Так мяркуе Макс Івашын, музыкант Неўрадзюбеля. Уласна беларускі сленг разам з ім і сучасныя выслоўі дэафарызмы пачалі выходзіць да публікі з закрытых культурніцкіх асяродкаў у 80-х годах, найперш праз рок сцэны. Пэўна большасць фанатаў сённяшняга НРМ, калі слухаюць песню з прыпевам «Нам усім гамон», не ведаюць, што гамон – старадаўняе беларускае слова. Лявон Вольскі ўзгадывае, што ягоныя сябры адкрылі для сябе слова на пачатку 80-х у свае студэнцкія гады трэба як быў анарах расійскай лаянкі ну ўсё амон Тебя актыўна разышлося вельмі гэтае слова я не скажу што мы самі прыдумалі але мы далі ему пучоку жизнь конечно другі культывы рокер александр кулінковіч прыгадывае што ці не ад дзяцінства размаўляў выслоўямі і афарызмамі гэта некалькі слоў на розум люди размаўляюць некалькім словамі паводле кулінковіча у малой форме вялікі абшар для думкі магчымасць дадумаць самому можна дадаць і стаць суаўтарам песні Куленковіча, асабліва раннія, гэта песні афарызмы, альбо песні садканыя з афарызмаў. Што такое вайна? Калі не важна, што напісана на афішы. Альбо абстрактныя ехалі ўроды на памінкі, якое пачалі ўжываць канкрэтна пра пэўныя картэжы. Ехалі апошнія гады песня ехалі ўрода на памінкі мы спяваем ехалі ўрода на дажынкі таму гэта песня нідзе не апублікавана і не будзе ніколі у такім варыянце і пры гэтай увазе як нараджаецца афарызм па-перш пісаў э, потым думаў а зараз наадварот пачаў думаць там у мяне афарызму пасталеў кулінковіч параўноўвае нараджэнне афарызма з рок-канцэртам калі паперадзе думкі ляціць асацыяцыя пачуццё Кулінковіч мяркуе, што цяпер у Беларусі толькі адзін чалавек можа дазволіць сабе публічна выказвацца, а пасля ўжо думаць. Не трэба нічога прыдумляць. Ён сам геніяльна абсалютна сыплі перлінамі, перліну тых столькі, што ўжо не хочацца паўтараць. Іх ну, насамрэч вельмі шмат. Мала таго, што дзеяч гэта, ён нарадзіў цэлую вялікую стылістыку, магутны стыль, это называецца трасяначны сцёб. І Вольскі і Кулінковіч гавораць пра сум беларускага тэлерадыё эфіру бо ўжо нясмешна слухаць і глядзець тэатр аднаго актора выкарыстанне часта аднаго і таго ж для мяне гэта ну, не вельмі прыемна Таму што у нас у народзе ёсць такія словазлучэнні якія выкарыстоўваюцца ну папросту ўжо дзесяцігоддзямі чай не водка многа не выпіш альбо вы мне павінны як земля калхозу чым дальше ў лес чым тоўчы партизаны і гэтак далей гэтаксама ўспрымаюцца афарызмы кшталту я за цывілізаваным светам свой народ не павяду узяўся за яйцы, масла ісчэзла. Калі для Кулінковіча выслоўе прымаўка ці афарызм маюць самадастатковую сілу, дык для вольскага важны экшн, перформанс, узмоцнены словамі. Насарыч мне больш цікаюць афарызмы не гэтая крышталёвасць думкі і нечаканы падыход да ўсім вядомых рэчаў. Таму што гэта проста форма, а мне цікавіць, каб было смешна больш такія сапраўды абсурдовыя рэчы песні працеста хтосьці гаворыць пра честу <laughs> а Сергей кананович скрамабулі говорить пра те что что былі учора лявон любіць жанр абсурду які дазваляе бараніцца ад абсурду жыцця вось напрыклад пра трасяначную стылістыку Мы весь час уже размаўлялі на ідэатычнай этой мове яшчэ по таким ідэатычным абсалютна ідэатычным жанры размова вот местачкова номенклатурнымі фразамі перакідваючыся каб я калі каму якое так я нічого нікому ніяка а калі что там якое дык так что там якое это як бы сапраўды народная творчасць наколькі я ведаю вот я у барыс я напрыклад чу а кто это у вас тут увесь час телепается это я ты телепаты Жарты нараджаюцца ў часе гастроляў. Бо што рабіць людзям у цягніку, якія за 20 гадоў ведаюць адзін аднога як аблупленых. Пярліны жартаў пасля ідуць у народ. Напрыклад, у якасці перабівак між песнямі ў альбоме тры чарапахі. Калі лявон вольскі смяецца з трасяначнай стылістыкі, дык расейскамоўны ў жыцці Александр Кулінковіч да беларускай мовы ставіцца з піітэтам ён не можа дазволіць сабе жартаваць на мове, у якую нядаўна закахаўся. Фраза прячься в картошку для кого ничего не как бы не означает хавайся в бульбу бо гэта капец всяму да все добра бачыў заўчора концерт хавайся в бульбу бачыў заўчора концерт хавайся в бульбу дрэнна вельмі дрэнна паводле куленковіша калямбур афарызм гэта мова ёсць словы і выслов'і якія немагчыма перакласці з аднае мовы на іншую хаця іх можна патлумачыць малюнкам, мімікай ці жэстам. Афарызмы – гэта гіерогліфы з словаў, ствараць і разумець, якія могуць усе, але толькі маючы спецыяльную падрыхтоўку. Чым больш думаеш, тым лепш разумееш. Шчасце, когда тебе разумеюць, не шчасце, калі цябе раскусілі. Шчасце, калі непазбежнае, супадае з жаданым. Yeah! тое што беларускія рокеры ў трапнасці і дасціпнасці адзіныя рэальныя канкурэнты кіраўніку краіны уплывае на характар іхнай творчасці робіць іх палітычна ангажаванымі і уплывовымі хоць яны самі магчыма і не падзяляюць такую думку у адрозненне ад музыкаў пісьменнікі літаратары не маюць такой шырокай публікі трансляцыя і ўспрыманне іхнай творчасці не супадаюць у часе тым не менш жанр афарызму ў беларускай літаратуры карыстаецца немалой увагай пачынаючы ад мэтра рыгора барадуліна і сканчаючы літаратарамі пачаткоўцамі афарызмы пішуць многія зусім нядаўна закончыў кнігу сваіх афарызмаў сергей абламейка я попрасіў яго адказаць на мае пытанні калі ты попрасіў сказаць некалькі словаў пра афарызм як жанры пра сэнтэнцыю як частку грамадскае жыцця я раптам зразумеў што мяне гэта раней мала цікавіла Хаця я напісаў кнігу афарызмаў, якая праз пару тыдня выйдзе ў серыі вострая брама. Прычым у кнігу ўвайшла толькі траціна з двух з паловай тысяч сентэнцыяў, напісаных на гэты момант. Калі б нехта спытаўся, чаму я абраў жанр афарызму, я падказаў, што не абіраў яго. Хутчэй гэты жанр абраў мяне. Нельга выціснуць з сябе афарызм, да яго трэба дажыць. Відаць, я да іх і дажыў. Я практычна ніколі не пісаў сентэнцыяў, я іх запісваў. Гэта мая асабістая форма рэфлексіі. Прычым яны з'яўляліся ў галаве гэтак настойліва, што і не запісваць нельга было. Урэшце я захапіўся і стаў пільнаваць, каб не забыліся. Сентэнцыі ўзнікалі ў галаве бывала ў нязручны час, напрыклад, калі я засынаў. Часта афарызм быў настолькі ўдалы і трапны, што я спакойна засынаў упэўнены, што на раніцу запішу. Прасынаўся і нічога не памятаў. Думка страчвалася назаўсёды я не запісаў далёка не горшае са сваіх сентэнцыяў. Калі харызматычная асоба гаворыць сентэнцыямі, які ў гэтым глыбінны сэнс. Словы часам гучаць бязглузда, але яны гучаць і запамінаюцца. Ці то прамоўца такім чынам імкнецца пагасіць у народзе ўсе магчымыя сумневы, ці ён хоча схаваць свой унутраны страх і таму гаворыць гіпербалізавана смела. Можа быць, ён хоча схавацца за афарызмам, каб ніхто не заўважыў таго, што кароль голы. Ці можна схаваць асобу аўтара за лаканізмам формы? Хіба не. Хіба наадварот, асоба даволі адкрыта выяўляецца і рэалізуецца ў сэнтэнцыях. Тут яна аголеная. Я паспрабаваў асэнсаваць свет, жыццё і людзей вакол мяне ў гэтых кароткіх думках. І мне не хочацца пісаць пра гэта доўга. Я сказаў тое, што хацеў і так, як хацеў. Але я жыву і думаю далей. У выніку некаторыя сафарызмаў мне хочацца паправіць, некаторыя скасаваць, а пра нешта напісаць інакш і наноў. Так што сваю кнігу сэнтэнцыяў я буду пісаць усё жыццё. Рыхтуючы кнігу афарызмаў, ці як я іх называю каротак і канстатацыяў, можна, вядома, паразважаць пра ўзровень развіцця беларускай культуры, якая зараз праходзіць тое, што Францыя прайшла прынамсі 250 гадоў таму. Але мне па вялікім рахунку ўсё роўна. У чалавечым і жыццёвым сэнсе я аптыміст, бо веру ў Бога. У грамадскім сэнсе я песіміст і скептык. Наогул кнігі такога жанру пішуцца для невялікага кола чытачоў, і я не бачу іх вялікага грамадскага значэння. Прычым менавіта ў беларускай сітуацыі. Чалавек, які піша па-беларуску, мае надзвычай абмежаваную аўдыторыю. Аўтар кнігі афарызмаў, тым больш. Беларуская мова сёння, на жаль, рэзервацыя для творцы. І нам, магчыма, ужо ніколі з яе не вырвацца праслойцы творча актыўных беларусаў не хапае прадпрымальнасці актыўнасці і адзінства. Беларусы не ўмеюць хваліць сваіх, запісаў я ў раздзеле вітапатрыя сваёй кнігі. А побач дадаў, беларусам не хапае да таго, як трэба. Прычына ў неглыбокім засваенні хрысціянскіх каштоўнасцяў беларускім сялянствам, з якога спрэс паходзяць нашыя дзеячы. На захадзе Еўропы адукаваныя людзі атрымліваюць гэтыя каштоўнасці з выхаваннем, нават забыўшыся на іх хрысціянскую першакрыніцу. У выніку гэта адбіваецца не толькі на культуры, але і на паводзінах, асабістых, творчых і грамадскіх. Зрэшты, магчыма, два раздзелы кнігі вітапатрія і вітавіцынорум, жыццё радзімы і жыццё суседзяў прымусяць некага ўбачыць грамадскі сэнс у пісанні сэнтэнцыяў і саміх сэнтэнцыях. Для мяне ж грамадскі сэнс афарызму і сэнтэнцыі ў маштабе пранікнення іх аўтара ў таямніцу пад назвай жыццё. Это значыць сэнс той самы, што і ў пісанні вершаў, прозы і маляванні карцінаў, сэнс у прыгажосці. Пры гэтым вядома, што той, хто здольны ацаніць, звычайна сам застаецца недацэненым. У адрозненне ад музыкаў трапнае слова літаратараў не палітызаванае, бо яно не публічнае. Тым не менш менавіта пісьменнікі мусяць ведаць прыроду малое формы і схаваныя ў ёй магчымасці. Галоўная рыса афарызму і ягонае адрозненне ад іншых жанраў ён патрабуе ад чытача думаць, не перажываць нейкую эмоцыю, а толькі думаць таму афарызмы не чытаюцца тамамі над кожным трэба задумацца гэтаксама як над цэлай прачытанай кнігай афарызм і ёсць кніга тэкст якой скарочаны сціснуты да галоўнага сэнсу калі ж мы над нечым задумляемся мы робімся саўдзельнікамі працэсу вельмі часта хочацца падправіць афарыста удакладніць яго або дапоўніць скажем сергей абламейка записаў такое назіранне чым далей на ўсход тым больш пляскатыя дахі адразу хочацца дадаць маючы на ўвазе беларусь і яе еўрапейскую гісторыю чым далей на ўсход і чым бліжэй да нас бо сярэднявечныя беларускія дахі не саступалі ў вышыні заходнееўрапейскім а вось ужо расійскае панаванне пакінула ў нас свой след у выглядзе абніжаных дахаў Жаданне развіць і ўдакладніць узнікае не толькі пры чытанні афарызмаў сучаснікаў, але і чытаючы клясыкаў. Вось я наўздагад разгарнуў кнігу француза Жльбера Сборна і прачытаў: Цень чалавека можа быць вельмі вялікім, або таму, што чалавек сам вялікі, або таму, што на яго падае яркае святло. Адразу ж захацелася ўдакладніць нізкае святло. Часам з дапаўненняў да афарызмаў, паўстаюць новыя кнігі афарызмаў кантамінацыі кніга адама глёбуса ў гэткім жанры і пад назвай постскрыптум выйшла ў серыі вострая брама тры гады таму на агул жа глёбус вядомы як выдавец афарызмаў спакушаюся ўнесці яснасць у тэрміналогію маўляў тое што гаворыць кіраўнік краіны зусім не афарызмы але зараз жа спакушаюся і адваротным гаварыць пра яркасць дасціпнасць трапнасць і запамінальнасць публічнай мовы не падзяляючы жанраў якія і ствараюць тую яркасць і запамінальнасць пра дакладнасць тэрмінаў кажуць літаратары згаданы адам глёбус з якім пра гэта размаўляў зміцер бартосік пусть чуючы такую узгадываючы такую фразу як народ беларускі будзе жыць кепска але недоўга то я прыходжу до высновы что афарызм нельга прыдумаць мозгами что гэта такая штука якая нараджаецца міжволей якую трэба хуценька запісаць якая адразу э, адразу з вусна ў вусны пачынае пераходзіць становіцца папулярнай ведаеш тут блытаніна жанру адразу на мой погляд ёсць показкі ёсць прыказкі ёсць прымаўкі а ёсць уласна афарызм тое, што ты сказаў, то это ну ніяк не афарызм. Я б сказаў это залепа, можна сказаць. Можна сказаць модна бренд, можна слога нам назваць. Ну ніяк не афарызм. Афарызм это зусім іншы жанр. Ой хты арты атынбай Ой хты арты атынбайбай нарадзіўся ён францыі у часы абсалютызма падчас людовіка 14 калі інтэлектуальная публіка якая збіралася вакол імператара якраз і не могла сабе дазволіць вось такога разумееш каструбаватага хамства не могла дазволіць сабе расказаць пахабныную показку ну а вельмі ж хацелася хацелася прыкалоцца укалоць И афоризм это вот для меня завсёды, это, разумеешь, не кувалдой по голове, а все же это рапира, это укол рапиры, острый, докладный. И тому, коли говорить про афоризм, как жанр и про ягоную популярность на сегодняшний день у громадстве, в нашем, в российском, в соседних державах, то я бы сказал, что запотребованность яго как раз у тем, что час харызматычных асобаў час людзей якія не умеюць выказваць свае думкі якраз адыходзіць що змяняецца ўлада змяняецца э, структура ўлады разумееш і тое што можна было казаць учора ну не кантраляваць сябе не задумвацца над тым что ты гаворыш это час адыходзіць і школа якраз размовы школа дакладнай далікатна выказанай думкі прымушае наших там палідзеючы звяртацца менавіта да афарызму Таму я не здзіўлюся што наша паліэліты якая б яна не была там апозіцыйная прыўладная з'явіліся калекцыі кніжак афарызму Таму што напісаць напрыклад прамову без цытаты а дзе ўзяць цытату кніжкі афарізму разумею што юрыстка які будзе гаварыць напрыклад нейкую прамову судзе павінен абапірацца на цицырона это нормально это ва ўсім свеце там І вот якраз у нас улада як бы спрабуе і грамадства патрабуе ад улады адукацыі, а самы просты шлях вот, ну вонкавы такі. Это звярнуцца да афарызм. Ой хты арты атынбай Ой хты арты атынбай Афарызм гэта арыстакратычны жанр. Так это арыстакратычны жанр больш за тое это жанр які вымагае ведаеш вялікай падрыхтоўкі афарызм рыхтуецца і я думаю что і на тэлебачанне зразумелі вот что трэба рыхтавацца трэба сказаць коротко ёсць такі момант разумееш насычанасць інфармацыю табе даюць мало часу ну напрыклад на выступленне на радыё на тэлебачанне ты павін падрыхтавацца і сказаць дакладна парадаксальна ясна выказаць сваю думку парадаксальна маецца на ўвазе, каб яна зачапіла нейкую вот, на першы погляд небачную струну. Ой хрты арты атынбай Ой хрты арты атынбайбай Беларусы ўжо не назавеш нацыі з багатымі арыстакратычнымі традыцыямі. Дзе значыць гэта, што гэты жанр у нас мёртвы. Я б сказаў не так ясно что ніякая імператора у нас не было царя бацькі уласна беларуска у нас таксама не было со з'яўленнем як бы структуры прэзідэнта у нас вот якраз і з'явілася магчымасць стылістычна змяніць нашыя показкі прымаўкі і залепы на жанр афарізма тое ж самае і адбываецца і в рассіі з прыходам вот з такой вот пірамідальнай уладай адпаведна змяняецца і стылістыка мовы стылістыка выказвання Таму што ну так збудавана ўлада вот структура ўлады што б першая асоба не сказала ў дзяржаве разумееш да это все прислухоўваюць за этим сочаць але што раней было давай вот крышку вернемся зробім такую ретраспекцыю так яшчэ там пять гадоў назад тэлебачанне працавала на пошлых метафорах сказаць і не сказаць наводзіўся флёрта на на розных параўнаннях на з кімсьці там а я б заводзіў менавіта нас як нас так дзе ў нас і калі з'явіўся і з'яўляўся афарызм так хто ў нас мог бы зрабіць нечаканае выказыванне і я аналізаваў эту сітуацыю я зразумеў што лепш за ўсіх это ігнат абдзіраўович канчеўскі яго кніжачка это суцэльная кніжка афарызм там разгортаваеш і яна вельмі добра раскладаецца наогул вот жанр філасофская эсэ ён суцэльна вот э, складаецца з розных афарызмаў э, з розных парадаксальных ідэй і мне вельмі падабаюцца там э, ну напрыклад чыста эканамічныя выкладкі таго ж канческа што Беларусь чакае там шлях кааперацыі што у нас захавалася кааператыўная форма маёмасці А то, что так слухаюць першую асобу, так дзякуй Богу, што хоць некага слухаюць, разумееш. Ой, хырты арты атындырдындын бай. Ой, хырты арты атындырдындын бай. Тыртындын бай. А вось цитата з верша. Яна ж можа быць класным афарызмам. Напрыклад, няма того, что раньше было. это может не так глыбока, але затое прыгожа. Вельмі глыбока, как мой родны кут, як ты мне милый. забыць сябе не маю сілы вядома што можа быць это ж разумееш новы погляд мы з'яўленне новага жанра ці я б сказаў актуалізацыя новага жанра літаратурна дае магчымасць зірнуць на всю нашу літаратуру іншым як бы позірк і атрымліваецца што вот метафарычны афарыстычны пісьменнік канчеўскі афарыстычны богданович афарыстычны урэшце рэшт колас А письменники «Во себе лет твой», — сказал он ласкаво, — разумеешь, это, ну, вот, это не афоризм. То же самое, там, коммунисты, это слово, как состали. Ну, состарело это все, и это, на мой погляд, не афоризм. Ой, хюрты, арты, атындр-дын-дын-бай. Ой, хюрты, арты, атындр-дын-дын-бай. Тыр-дын-дын-бай. Тыр-дын-дын-бай. А як ты лічыш, які час найбольш спрыяльны для нараджэння афарызмаў? Калі ёсць абсалютысцкая ўлада, калі ёсць шмат абмежавання, абмежаванне часовае, калі ты будзеш дапущены да першай асобы на нейкі кароткі тэрмін, ты павінен ясна і хутка выкласці свае думкі. Разумееш, это сцісканне, сцісканне ў часе, сцісканне формы. Значыць, это абсалютная ўлада. Ёсць абсалютная ўлада і тады квітнее менавіта такі жанр. У нас вот, напрыклад, так склалася, што ў нас ёсць моцная дзяржава, структурированная дзяржава, і яна запатрабавала это жанр. Сціснуты час, сціснутыя паводзіны, зацісканне формы, што немагчыма напісаць раман, таму што няма часу нашай першай асобе чытаць раман. Ён можа цябе пачуць, калі ты выкажаш афарызм. І мы нават любы жарт, любы парадокс, любую моўную хібу згодны ўспрымаць як афарызм. Хоць ён гэта і не афарызм, але мы ўспрымаем. Любы жарт мы згодны ўспрымаць як афарызм. Можа быць, так адбываецца ад тугі па яскравай публічнай мове, па запамінальнай фразе, ад таго, што прапануецца нібыта такая фраза, але ніяк не кладзецца на сэрца, туга робіцца яшчэ большай. Эх, дзе ж той новы амудры палітык афарызмы ў беларусі не толькі складаюцца пісьменнікамі але і перакладаюцца з іншых моваў невядома якая традыцыя тут даўнейшая пісаць ці перакладаць асабліва любяць у нас перакладаць польскага афарыста станіслава ежы леца не пазбегнуў такога захаплення ў свой час і журналіст віталь тарас неяк патрапіў у рукі зборнік афарызмаў якіх зараз выпускаецца ў свет безліч Так вось складальніках гэтага зборніку прыводзіць усім вядомае беларускі народ будзе жыць цяжка, але нядоўга. І дадае, прыпісваецца Александру Лукашэнку. І гэта правільна. Той факт, што мне асабіста разам з іншымі журналістамі давялося прысутнічаць пры нараджэнні гэтай пераліны, нічога не мяняе. Рэальная асоба, дзейны палітык не можа быць аўтарам афарызмаў, нават калі ён лукашенко або чарнамырзін славутые хотели как лучше, а получилось как всегда, альбо не успели мы взяться за яйца, исчезло молоко, давно належать уже не реальным особам и навод не истории, а персонажам фольклору, таким самым, как Василий Иванович, альбо Хрущев, альбо Брежнев. Славутая Вене виде вицы так само ж приписывается Гаю Юлию Цезару. А кто чул, кто записывал и те не сказил при написании? Усе евангелі ў чымсьці адрозніваюцца паміж сабой. Але ж вучэнне Хрыста ўсё адно разышлося на афарызмы, якія прыкладна аднолькава агучаць на ўсіх мовах. Праўда, здараюцца і накладкі. Усім вядомыя лягчэй вярблюду пралезці ў вушка іголкі, чым грэшніку патрапіць у рай, ёсць прыкладам перакладчыцкай памылкі. Вярблюдам на арабскай мове, аказваецца, называлася колясь тоўстая пятля на вяроўцы мова ж улады зусім не афарыстычная яна антыафарыстычная па сваёй прыродзе заклікі лёзунгі кшталту усе на барацьбу з дзянікіным альбо збярэм ураджай у закрама радзімы наша цель камунізм эканоміка павінна быць эканомнай гэта ніякія неафарызмы гэта плоскія пазбаўленыя рэальнага сэнсу труізмы толькі ў загадным склоне кшталту волга павінна ўпадаць у каспійскае мора зноў жа сутнасць гэтых лёзунгаў цудоўна адлюстраваны ў парадыйным фабрыкі заводам бадай лепей не скажаш. А пачытаць ці паслухаць камуністычных клясікаў Леніна, Сталіна, Брэжнева альбо таго ж Машэрава. У аднаго лаянка напалам стрызненнем набор лёзунгаў, у другога пагрозы і таўталогія у двух апошніх адну доце проста мухі канаюць. Калі Лукашенко гаворыць слухаць троху весялей, але паспрабуйце пачытаць яго гэта пакаранне з разраду сярэднявечных катаванняў спытайце любога селяніна што ён зразумеў пра сацыялістычны рынок аб якім увесь час гавораць лукашенко альбо саюзная дзяржава беларусі рассіі пры безумоўным захаванні суверэнітэту суб'ектаў аднойчы ў бабулькі якая слухала парадуе кіраўніка дзяржавы запыталіся пра што ён гаворыць а я не ведаю адказала тая бабулька але ж слухала б ды слухала Дык ці ўласцівая афарыстычнасць беларусам. Калі гаварыць пра літаратуру, ўсё-кі бадай не. Адзін барадулін тут сітуацыю не выратоўвае. А тлумачыцца гэта проста. Да беларускай літаратуры пісьменнікаў асабліва. У народзе стаўленне заўсёды было насцярожанае. Ну, калі здароўя няма, яно можна і ў газетцы працаваць, казаў колясь адзін вясковец. І самому пісьменніку, як правіла, было масяляніну было ясна. кароткімі вершыкамі не прыжывеш танк хіба быў выключэннем, але ён заходнік і гэта многае тлумачыць. Калі ўжо пісаць дык трылогію ці тэтралогію, тут табе і ганарар і слава і наогул салідна выглядае на паліцыі, творы на вякі, што называецца. Ну, а як народная творчасць жанр карацелек ніколі не знікаў. Стаю на асфальце у лыжы абуты, ці лыжы не едуць, ці я далей, мабыць, усе памятаюць. Кажуць, што вершык напісаў адзін даволі знакаміты паэт але якое гэта мае значэнне Віталь тарас не схільны разглядаць беларускую літаратуру як афарыстычную ось рэчаіснасць жыццё іншая рэч можна з гэтым спрачацца але сённяшняя размова менавіта пра жыццё і тут канфлікту няма больш за тое мы гаворым пра грамадскае публічнае жыццё і пра тое наколькі яркая і запамінальная мова фігурантаў гэтага жыцця ёсць даволі пашыранае ўяўленне што найбольшай дасціпнасцю вылучалася заўсёды мова габрэяў шукаючы крыніцы трапнага слова ў сённяшняй беларусі я не мог не закрануць і гэты асяродак але нічога не знайшоў. Магчыма, гэта зусім іншая тэма, прычым настолькі вялікая, што заслугоўвае асобныя гаворкі. Ну насамрэч варта зірнуць на эстраду суседняй рассіі, дзе ў жанры досціпу выступаюць ці не адны габрэі, сапраўдныя народныя любімцы, А ведаючы, што гістарычна габрэі жывуць у рассіі не так даўно крыху болей за стагоддзя і што перабраліся яны туды якраз з нашых краёў можна па-сапраўднаму здзівіцца поўнай адсутнасці габрэйскага досціпу ў цяперашняй беларусі падкрэсліваю цяперашняй бо яшчэ дзясятак гадоў таму сітуацыя была зусім іншая На маю просьбу пра гэта згадвае мой калега віленскі журналіст Віталь Каракорскі. афарызмаў, якія ідуць праз усё маё жыццё, часцей за ўсё гучыць адзін, які я пачуў шмат гадоў таму ў бабруйску ва ўласнай хаце, але ён таксама і з вільняй звязаны. Прыехалі дзесьці ў годзе 80ым да мяне сябры віленчукі. Сярод іх і міша гальперын, які зараз у штатах жыве. А калі ўжо такія госці падвалілі, хаця і з савецкай на той момант, але ўсё роўна буржуазна-нацыяналістычнай літвы, дык як тут гарэлкі не выпіць. Тым больш, што пілася яна гарэлка са смакам у тыя часы і па значна меншых нагодах. Ну і натуральна сказаць штосьці трэба, калі доўгі шлях госці шаноўныя праехалі і напой у кілішках астыгае. Вось міша і кажа: выпьем хлопцы хутчэй, бо чарка табе не мікрафон. Ці сам ён прыдумаў пра мікрафон гэны, ці пачуў дзе я не ведаю. Як дарэчы, не ведаю, адкуль у свядомасці майго мішы ўзнікла такое параўнанне бадай што ўспомніў бясконцыя прамовы савецкіх кіраўнікоў па тэлевізары сам-то ён хаця і скончыў эканамічную кібернетыку ў універсітэце але працаваў фатографам па дзіцячых садках бо сядзеў у гэтак званай адмове гэта значыць не атрымаў ад уладаў дазвол на ад'езд у ізраіль але як толькі савецкая ўлада ці софія ўладдзіміровна як мы яе называлі памёрла міша сваліў як той казаў спачатку на гістарычную радзіму а потым у горад жоўтага дябла у нью-йорк а я наадварот прыехаў у вільню і на жаль маё жыццё тут звязанае ўсё менш з чаркай а ўсё больш з мікрафонам а трэба сказаць што пэўныя афарызмы цытаты анекдоты ці нават асобныя фразы з іх былі для нас за савецкім часам своеасаблівым кодам як на вайсковых самалётах свой чужы толькі у авіяцыі камбінацыі агенчыкаў ды радыёсігналаў сведчаць пра тое што ляціць самалёт які збіваць не трэба у цывільных абставінах па пэўных словах льфа і петрова ці булгакова ці напрыклад гашка Мы ведалі, што з гэтым чалавекам можна выпіць усё той жа гарэлкі, што ён прыйшоў да цябе, як той казаў без мікрафону. Праўда, камбінат гарадскога быту ці скарочана КГБ прапанаваў насельніцтву мікрабетон ці пашырана сцены з умантаванымі мікрафонамі, але хто тут звяртаў увагу. Сярод маіх жыдоўскіх сяброў асаблівай папулярнасцю карысталіся цытаты з бабеля, фразы жванецкага, радкі высоцкага, не абавязкова пра жыдоў, і не абавязкова з нагоды жыдоўскага паходжання аўтараў. Але і гэтыя моманты мелі сэнс. Вось, напрыклад, бабель. Вялікай памылкай Господа было пасяліць жыдоў у рассіі. Жылі б сабе ў Швейцарыі, дзе горнае паветра і вакол цалкам табе французы. Ці скажам радок з высоцкага пра жырафа, які вялікі і таму бачыць лепш за ўсіх. Прыгадваўся, калі мы чулі пра чарговую гістарычную, а насамрэч абсурдную пастанову ЦК. Ці жванецкі цытую табе не падабаецца дык адыдзі не стой ва ўсім у гэтым хто хацеў чуў гэткім чынам не падабаецца софія владимировна падавай дакументы ў авір дарэчы кожны савецкі жыт ведаў фразу я не ведаю пра што тут ідзецца гэта з анекдоту які цалкам гучыць так стаяць хаймович з абрамовичам ды размаўляюць невядома пра што набліжаецца да іх рабіновіч ды кажа я не ведаю пра што тут ідзецца але ехаць трэба Сёння дадам, што калі справа была ў той час у гомлі, напрыклад, ды Хаймовіч так і паехаў, ды працуе ў кібуцы пад хайфай. Рабіновіч алігарх у Кіеве, а абрамович у Маскве. Але гэта сёння, а на той момант навасслыныя гагарынскія паехалі ўспрымалі як заклік. казалі нават у цэнтры тэлявіву стаіць помнік савецкаму касманаўту за сіяністкую агітацыю. ці быў хто з вас сведкам таго, як ствараюцца анекдоты. Як той сказаў, сядзяць сабе і прыдумляюць. Не сказаў іншы, спачатку прыдумляюць, потым ужо сядзяць. Той другі быў, напэўна, аптымістам у цывільным. А можа, ён быў песімістам, Таму што песіміст гэта добра інфармаваны аптыміст. А хто будзе лепей інфармаваны за мастацтвазнаўцу ў цывільным. Але я пра тое, як ствараюцца анекдоты. Аднойчы мне пашэнціла. Пайшоў я ў бабруйску да галярні, бо ў тыя дні з таго, што расце ў мяне на галаве, яшчэ магчыма было зрабіць фрызуру. Майстар Барыс ужо скончыў сваю працу, а майстар Сымон якраз сваяваў з маімі лохмамі. Раптам Барыс кажа: «Сёма, прастата, гэта што такое. Прастата кажа той, гэта каб ты ведаў бора мачавы пузыр, А што такое? Дык вось кажуць, аперацыю трэба рабіць у два этапы. Чаму менавіта ў два? калі чалавек здаровы дык можна і ў адзін са згадак віталя каракорскага відаць што дзесяць ці двадцать гадоў таму беларускія габрэі былі акурат такімі дасціпнікамі якія яны ёсць у пашыраным народным уяўленні толькі ж сапраўды ў сённяшнім жыцці гэтага не відаць у беларусі няма такіх гумарыстаў артыстаў палітыкаў ці іншых публічных асобаў мова якіх гучала б ярка і запамінальна апроч аднаго чалавека тое што афарызм прымушае думаць зрабіла яго самым папулярным літаратурным жанрам які выкарыстоўваюць палітыкі і чым больш харызматычны палітык тым больш у яго афарызмаў Чэрчыль, Мао, Лукашенко. Шукаючы альтэрнатыву аўтарытарызму, магчыма, варта шукаць афарызмы, аднак слова самім палітыкам, што яны думаюць пра сваю мову. Тут мне зноў дапамагае Северын Кветкоўскі. У беларускай публічнай прасторы не нараджаюцца афарызмы, бо прасторы як такой няма. Афарызм нараджаецца ў часе публічнай дыскусіі ці нават сутыкнення бойкі няма байцоў няма афарызмаў так мяркуе мой калега журналіст мікалай халезін няма чым карыстацца ў некай літаратурнай ці ў некай журналісцкай працы было напрыклад выдатнае высказыванне спадара шушкевіча які дзета амаль годзе девяносто пятым девяносто шостым казаў александр лукашенко гэта той палітык які гуляе ў шахматы не фігурамі а дошкай такія выразы яны вельмі вельмі на жаль рэдка попадаюцца ў нашай працы таму што няма дзе распаўсюджваць гэтыя выразы таму што на жаль сёння адсутнічаюць ужо і сМ як такавыя засталося толькі там радыё свабода дзве полторы газеты і больш нічога няма гэта як у музыцы калі няма тэлеканалаў няма радыёстанцыі таму і няма добрай музыкі Тым не менш фразы згаданага александра лукашэнкі шырока вядомыя і паўтараюцца ў народзе тут трэба раскласці ўсё па полках напрыклад калі ўжо мы казалі пра шушкевіча тое высказванне яно ляжыць на тую полку дзе ляжаць афарызмы а у александра лукашэнкі поўная полка глупасцей але ж дзяржаўныя чыноўнікі маюць доступ да дзяржаўных медыяў сярод іх няма яркіх асобаў яны праходзяць праз одно другое трэцяе сіта і на выхадзе застаецца толькі ўжо там самыя несмышлёныя і яны не могуць даць такую думку якая працавала павінна быць дыскусія ці даже бойка для того каб радзіўся крэпкі афарызм той хто яго выкажа павінен быць злым у той момант калі ён гэта скажа адсутнасць эфіру сумнае лідарства лукашэнкі і светлыя часы шушкевіча узгадывае анатольля бедзька александр егорович натуральна таму што па першае яго вельмі вялікая ёсць э, мажлівасць ретрансляваць тое што ён гаворыць а так ну я ўзгадваю дземенцея такая мова яго была выразная там не стойце у заднім праходзе гэтак далей а хаця э, калі некалі трапныя выразы былі і ў шушкевіча таго ж э, праходзіла галасаванне і заўсёды падымаўся малафею гаварю а што няўжо мы ўжо прагаласавалі я так нічога не зразумеў і гэта ўжо стала ну такой традыцыі усе ведалі што пасля таго як адбылося галасаванне і яна не задаўляла там камуністаў падымаўся малафею говорю адну і тую ж фразу ну вось пасля чарговага такога выступу шушкейдж гучна пракаментаваў людзі забярыце ў гэтае старое запалкі бо нічого не помні зараз хату спаліць менавіта вось такія выразы яны з'яўляюцца падчас як звычайна палемікі у нас гэта няма і таму падаецца што і выразаў такіх няма Каардынатар харты 97 не сумняецца ў таленце беларусаў што да вуснай творчасці Мачыма гэтых людзей багата але калі у афарызма няма аўдыторыі то ён не становіцца афарызмам скажем маркетинг мацней за прапаганду <laughs> ну неяк я ўжыў гэта слово мысе э, вы сказалі о бачыш афарызм іншая павінна ацэньваць тваю размову тваю гутарку і казаць вось гэта афарыстычна ці не Зміцер Бандарэнка, як і Анатоль Лябецька, мае багаты досвед вулічнага трыбуна. Вуліца – галоўная аўдыторыя апазыцыйных палітыкаў. Ці магчымы жанр мітынговага афарызма? На мітынгах чалавек здійсняе камунікацыю ў рэжыме маналогу. Можа чалавек рыхтаваць нейкія там... Некие, там вобразныя выразы ён загадзя падрыхтаваў але невядома это ці стане гэта афарызмам ці не ну я кажу у нашай краіне часцяком вось гэтыя афарызмы недарэчнасці яны адпавядаюць больш людзям ад улады экс-міністр замежных справаў пятро краўчынка як ніхто іншы ведае беларускіх чыноўнікаў я не магу адразу дазваць вас такія прыклады афарыстычнасці я выступаю дастаткова казённо б сказал казённо и обыденно без нават ведания беларускай літаратуры у меня практычна ўсе мои публічныя выступления асабліва калі я быў міністрам яны пабудаваны на зваротах да беларускай літаратуры ці сусветнай літаратуры девяносто год я цытую владимира дубоўку о беларус моя шыпшина девяносто другі год на раздорожжы на ростане все выступление у організзацыі бінаных нацый першае другое пабудаваны на пытанні куды пойдзе беларусь на сёння раздарожжа які гістарычны шлях у 90-е гады і ў пачатку наступнага стагоддзя у меня былі некаторыя выразы якія лічыў сваімі ну напрыклад сорамна быць бедным але яшчэ больш прыкабы злодзеем беларускія палітыкі не маюць сёння такой публічнай прасторы, на якой нараджалася б слова, што будзець думку і запальвае сэрца. Тую прастору апанаваў адзін чалавек. Якім афарызмам ці трапным выразам можна ахарактарызаваць гэтую сітуацыю. Такі выраз ёсць. Прычым вы пачуеце яго па ўсёй краіне і на ўсіх узроўнях ад заўзятых прыхільнікаў лукашэнкі ад яго праціўнікаў і ад тых каму ўсё адно ад жанчын і мужчын усіх узростаў воздзе унікальнае адзінства народу дасягнутае можа быць упершыню ў гісторыі гэтай фразай пачынаюцца і сканчаюцца усе нашы спрэчкі і яна сапраўды вартая таго каб задумацца над ёю а хто калі не ён рытарычнае пытанне, якое аб'яднала ўсіх беларусаў на пачатку трэцяга тысячагоддзя. На яго часам і адказваюць у анекдатычнай манеры, напрыклад, хто коню паліто. Хоць насамрэч самое гэтае пытанне ёсць трапным народным адказам і на тыя яйцы з малаком і на гітлера і на жыць кепска, але нядоўга і на зацывілізаваным светам свой народ не павяду. Усё гэта метафара беларускага доўгацярпення. Хто ведае, можа быць, калі ў публічнай мове многіх дзеячоў нацыі з'явяцца яркія дасціпныя трапныя словы і афарызмы, тады гэтае рытарычнае пытанне перастане дамінаваць, як абсалютная вяршыня цяперашняй народнай творчасці. А хто калі не ён? Thank you.